笑吧，笑吧，笑吧。 Dobro večer, dragi slušatelji. S nama je večeras u studiju jedna izuzetno zanimljiva studentica eh, s Akademije primljenih umjetnosti, Nikol Načinović. Nikol, dobro večer. Dobro večer. A Nikoli večera s nama zato što je eh, ovoga tjedna predstavila svoju diplomsku izložbu, odnosno diplomski rad eh, u galeriji SKC. možeš nam ti reći ime izložbe? Izložba se zove Manifest, reprogramiranje umjetničkih granica. Ajmo za početak eh, reći našim slušateljima od kuda je došla tvoja inspiracija za ovaj manifest. Jo, ja ti moram iskreno reći od svakud. <laughs> znači, ima ta jedna dobra knjiga novi svijet od Aldosa Huxleya koja je mene posebno inspirirala za ovo i svaku stranicu koju sam pročitala ono, te knjige, stvarno ja sam si to sve izvizualizirala, taj modern svijet koji Huxley u biti upisuje do jednog trenutka kad sam shvatila da je taj moderni svijet se upravo događa, da to u biti u jednu ruku ni nije neka izmišljotina jednog autora koji je čisto htio pisati e, jedan izmišljeni svijet, jednu u biti ono distopiju, mhm. nego u biti to je tu ispred nas i to mi svakodnevno živimo. Zapravo kad malo bolje raz, razmislim i od ajmo reći e, svakodnevne svakodnevnog stvaranja svakodnevnog razmišljanja o tom vrlo novom svijetu shvatila sam da, da me nekako najviše inspiriraju ti međuljudski odnosi, e, da me nekako najviše inspirira to što se ljudima dešava i na poslovima, ti neki problemi u, ne znam, u školstvu, u odgoju, u obrazovanju, nešto što u biti nedostaje i nešto što nas u biti čini takvima kak, kakvima jesmo. A kakav je to Huxleyev e, vrli novi svijet? Zapravo on upisuje jednu distopiju. On, u biti, on se u biti pobuđuje protiv te utopije koja je kao lijepa, obećavajuća i koja je u biti san svakog čovjeka. Zapravo ljudi, znači njima nije dozvoljeno neko njihovo razmišljanje i oni se rađaju već s nekim uvjerenjima i sa već nekim ono određenim e, mislima, ajmo to tako reći. I zapravo njima nije dana ta neka sloboda, nego se u biti njima manipulira. I za svaki neki njihov nedostatak u odnosima im se daje neka posebna droga, kako to se upisuje. I onda nekako, kad sam ja počela to uspoređivati sa mojim svijetom u kojem ja živim, sa mojom okolinom i sve, shvatila sam u biti da je to ta neka svakidašnja, reći, manipulacija. Ono, naša generacija, naša generacija nije bila rođena Stoliko mogućnosti, na primjer. Nisam sad ja neka ono jako stara <laughs> žena, ali naša generacija je imala djetinstvo tako da se ono penjala na drvo, mi smo radili kućice, mi smo se igrali zapravo. I onda idem ulicom i sretnem te klince koji u biti barataju na tablet bolje nego ja. I razmišljam koliko je to dobro, koliko je to loše. Zapravo u jednu ruku nije to toliko loše jer super je da tehnologija napreduje. Ja nisam sad direktno protiv toga. Ali da li, da li to stvara neki zid među nama? Da li je to zapravo toliko dobro za neki uzrast? Koliko je to zapravo dobro? da li je to u biti neko sredstvo da nas u biti man, manipulira. Sve te žive aplikacije koje se dešavaju danas, na primjer upališ, ne znam, mobitel, ono Samsung i trebaš ono instalirati neko, ne, neku aplikaciju i sad ti ne želiš i jednostavno ti ga Samsung sam instalira, onako, bez tvog nekog dopuštenja. Moram tu reći, ja sam pokušala evo, izbjeć instalirati Messenger jako, jako dugo, ali Facebook to Facebook to nije dugo tolerirao, <laughs> tako da sam morala popustiti na kraju, evo imam sad Messenger. E, i, i, i u biti ta neka manipulacija s našim podacima, naprimjer sad tu neka zaštite podataka, pa svugdje trebaš nešto prihvaćat, pa ovo, pa ono, pa ti nudi reklame, pa svašta ti nešto nudi onako i koliko, da li smo mi zapravo slobodni u svemu tome, koliko u biti vrijedi to što ja prihvatim, to, to, to što ja to prihvatim ili ne, ili ne prihvatim, da li je to u biti cijelo vrijeme se neka igra onako događa. Neko na nekog ono vrši u biti zapravo neku manipulaciju. I u biti to me nekako dosta inspiriralo da ja dođem do tog svog manifesta. Počeši znači od takvih događanja, od mobitela do ono druge tehnologije, do, nekih do tih nekih odnosa koji su biti zahlađeni, do na primjer ono školstva gdje se i dalje, ne znam, učenike tretira kao neki eksperiment, onako, do, na primjer, da se zataškava doslovce evoluciju, da ono u školama i s tim slučajevima sa, ne znam, ono, miješanjem religije u nešto gdje ne bi trebalo biti mjesto i koliko je to zapravo sve dobro i zašto se to događa u 2018. godini ako smo mi tretirani kao neki modern svijet zapravo, onako, ono, mhm. kako je to čudno u biti. I onda jednog dana kada sam ono sjedla u ateljevu i radila radove i shvatila sam u biti da nemam ja ništa od toga da, da ja citiram Huxleya jer puno, puno ljudi prije mene ga je citiralo i to je sasvim u redu. Nego ja bi zapravo trebala napisati nešto svoje, nešto što bi totalno Nikola Načinović i napravila i nešto što bi Nikola Načinović rekla i snimala. I onda je tu krenuo biti taj moj manifest, znači od te, ajmo reći, ono meditacije koja se događa kad radim taj svoj rad i dok razmišljam o svemu tome, da u biti umjetnik ne smije biti izmanipuliran i ne smije se vršiti taj neki presin nad tim umjetnikom. I da je zapravo kroz taj svoj rad želim poručiti, ja ne samo umjetniku, nego i tom svijetu da u biti teži ka nekoj slobodi. Jer ja smatram da možda se na nekim, u nekim situacijama ne može biti slobodan i ne može slobodno izraziti neka svoja misao i da ljudi jednostavno ili zato jer su možda pasivni ili zato jer im se možda ne da i ne isplati ne žele izboriti za neke svoje stvari i, i ja smatram da, jedno, da, da jednostavno umjetnik treba u takvim situacijama težiti da bude slobodan jer jedino u svom radu može i biti slobodan i da je sasvim šteta za umjetnika da se i tu zapravo proda, da u biti shvati kako je možda lakše živjeti ovako ili onako i onda jednostavno krene težit ka tome što teži publika, nečem ono divnom, predivnom, da se samo objesi u tvoj dnevni boravak i tamo i bude. Onako. bi rekli da se proda. Da, da, da, da, da. <laughs> E, vidjeli smo, nisi samo citirala Huxley, a stvarno stvorila si nešto svoje i poručila da je Vrli novi svijet već stigao, odnosno na vratima je. Da, da, da. To je, to je bila neka moja misao da zapravo, ajmo reći, upozorim jer je u biti jako teško i davati odgovore, ali da bi umjetnici trebali teže nekim od, odgovorima u biti, a ne samo i kritikama. I da mi taj moj diplomski rad ne bude sad neki kraj kao ja sada s time diplomiram i to je to nego da to bude moj neki novi početak kamo ću ja nastaviti raditi svoje radove i istraživati dalje. O tvom umjetničkom radu i budućim planovima ćemo nešto kasnije jer sad je vrijeme za tvoju glazbenu želju. Što si odabrala? I love rock and roll. Pa poslušajmo. Dobro večer, dragi slušatelji. Za sve koji ste se možda e, u međuvremenu uključili, s nama u studiju je Nikol Načinović, studentica likovne pedagogije koja je e, u petak otvorila svoju izložbu, odnosno diplomski rad, manifest programiranje granica umjetnosti. E, Nikol, da te pitam, možeš nam više nešto više reći o materijalima koje koristiš i nekom procesu kako su nastali tvoji radovi? E, to je jako zabavno. <laughs> to se dešava meni svakodnevno. Nešto ono zanimljivo vidim, neko mi pokuca na vrata ateljeja i kaže e, evo Nikolo, ono, donesao sam ti neko zanimljivo gledalo, neke zanimljive vojnike ili baš nam se evo razbilo kuhalo pa evo osjetili smo te sve. <laughs> <laughs> I to je meni super jer jednostavno Mm, dobro, ne sad svaki materijal, ali svaki materijal kojem vidim neki potencijal je, je jednostavno mi pomogne da napravim nešto novo, neko svoje ono umjetničko djelo i uglavnom zanimljivo mi se igrat sa tim raznim materijalima, znači ima tu svačega, od vojnika do barbika, do barbi kuhinje, do E, televizija. Naučila sam se rastalja televizije, <laughs> što je jako zanimljivo. Ono, puštali bimo e, na radiju neke pjesmice i, i jednostavno svako ko bi pokucao moje telje vidio bi me kako sad nešto baratam ja kao s klještima, nešto sad ja tu izvađam, radim, pa tamo neke čudne bočice, pa ja sad unutra ljepim neke vojnike, pa sad pa sad ja neke, ne, neka ogledala režem i pišem nešto na, na njima i svaki put Nikol, ma šta ti to izvađaš sad novo, ne, šta, je, šta je sad to, <laughs> šta se događa u tom ateljevu. I, I to mi je posebno drago i posebno mi ima čar kad me ljudi dođu posjetiti i kad razgovaramo o tim materijalima i pogotovo kad ono u inboxu dobijem poruku ono e, imamo takvu dobru televiziju za tebe. Ono, <laughs> to, ono, to, to, je tako lijepo onako da, da, e, da ti ljudi pomognu, kolege da ti pomognu i naravno ja se stvarno svima zahvaljujem kogod da mi je na neki način pomogao. Da li mi je poklonio nešto ili savjetom ili me došao posjetiti, to meni puno znači i to je meni jako super onako ta jedna... je, kad se sjete, imaju nešto za da ali sjete se da ti još možeš od toga da, nešto napraviti. Da se nešto može stvoriti, u biti to je, to je u biti korisno ne samo u smislu za umjetnički rad, nego općenito i za prirodu, jer ja zapravo recikliram. recikliram jako puno plastike. Recikliram e, jako, jako puno tih igračaka i svega šta bi završilo po smeću, negdje, ne znam, na podu, gdje god se neko sjeti bacit i smatram da je to i društveno korisno u jednu ruku, a druga stvar meni omogućava jako puno igre i jako puno i jako puno da baratam sa raznim stvarima pošto sam ja na slikarstvu i to zapravo nije nešto učestalo da neko ima ono punatelje <laughs> takvih <laughs> stvari, nego većinom se nađu i platna i kistovi boje. A meni je zapravo super jer ja sebe ne želim osobno ograničavati. Znači, ja želim iskoristiti sve. Želim, se želim iskoristiti slikarstvo, ko i grafiku, i jednu ruku i koketiram s kiparstvom. I... Ja to sam baš htjela reći, ja kad sam ušla u telje, ja sam mislila da si kiparica. Da, e, e, koketiram s kiparstvom, volim fotografirat, ma svašta, ja bi sve to miješala i, igrala se s time, jer u biti danas se sa svime možemo igrati, sa svim tim materijalima, ne znam, šteta je da probamo samo jednu stvar kad ima toliko mogućnosti. Ja sam, na primjer, tek na kraju Eh, pete godine shvatila da je meni zanimljivo jako istaklo i naučila ga rezati i nešto počela izvađati s njime. Tako da mislim da je super da su ljudi otvoreni za puno stvari. Da, mm. da bi trebalo čim više eksperimentirati naravno sa materijalom. Ajmo sada malo na tvoje planove za budućnost, jer često možemo čuti, eh, nikome nije jasno, pa što vi umjetnici uopće radite u životu? Pa kakvi su tvoji planovi? Što ti misliš o tome? Kakva su ti iskustva? joj, znači radila sam dosta u ugostiteljstvu i uvijek je nekako bilo, a šta ti studiraš? A ja sam ti na akademiji a na akademija šta vi radite? Mašete s nekim kistom i šta, šta, šta, šta vi izvađate? Imate vi uopće predavanje i neke ocjene onako ono? I onda bi se ja znala uvijek šali da mi radimo svakakve performanse i da smo mi posebna škola ako Hogwarts. <laughs> I uglavnom... kampus. Da. <laughs> I uglavnom ja sam otvorena za sve. E, studiram likovnu pedagogiju jer me osobno zanima pedagogija i jednog dana da mi se ukaže prilika da negdje budem e, negdje da radim kao profesor to bi bilo stvarno interesantno i bio bi mi pravi izazov naravno otvorena sam i na, za razne projekte suradnje i sa umjetnicima iz Hrvatske i iz inozemstva to mi je biti super i, i naravno bavila bi se, ma sa svime bi se bavila. <laughs> to je super, onda ćeš nešto uvijek naći. Da, da, da, meni, meni, meni je to ono, nemam, nemam sada za, za, za, zacrtano, želim samo to, to i to, jer u životu treba sve probati. <laughs> Slažem se. I treba biti spontan malo. Da. Da, tako da stvarno, evo, stvarno sam otvorena za, za sve mogućnosti i stvarno bi me radovalo da surađujem u čim više projekata, i radionica i u inozemstvu i to je, to je, to je stvarno super. Evo. Ja ti želim svu sreću uh, u tvojoj budućnosti. A s nama je i Elena Apostolovski, voditeljica galerije SKC, koja će nam ukratko malo predstaviti galeriju. E, dobro večer. Dakle, galerija SKC nalazi se u centru grada, e, odmah kraj e, kultnog palaha, samo što je naš ulaz sa druge strane kružne ulice. Radno vrijeme za one koji su u prolazu uglavnom je od 5 do 8, od ponedjeljka do petka, a uglavnom naša se otvorenja događaju petkom. Izložbe koje ugošćujemo uglavnom su studentske, iako se zna naći nekakva e, drugačija. Galerija SKC je e, dio Studentskog kulturnog centra koji je ured pri sveučilištu u Rijeci. Dakle, to je jedan prostor u kojem se događaju razno razni programi e, za studente, a galeriju vode također studenti učilišta u Rijeci. Trenutno na našem programu je izložba Manifest Nikol Načinović. Biti će otvorena od ponedjeljka do petka, 7.12. od 5 do 8 popodne, to je od 17 do 20 sati. Pa Navratite. Navratite. E, evo, pozivamo vas svih još jednom, znači do petka, a moramo također još spomenuti u četvrtak, isto od 17 do 20 se možete i družiti s Nikol koja će e, i raditi neki svoj novi rad tamo, je tako? Radit ćemo nove radove i slušat ćemo dobru muziku i družit ćemo se u SKC-u. SKC će se na trenutak, na jedan dan pretvoriti u moj atelje i tamo ljudi mogu doći i družiti se i pitati me razna pitanja. Možda ako neko nije stigao na otvorenje, nije me stigao uhvatiti negdje i, i pitati možda neka pitanja oko izložbe, može to napraviti u četvrtak od 5 do 8. Odlično, evo sve smo rekli e, bilo koji dan, a najbolje četvrtak od 5 do 8, odnosno od 17 do 20 sati. Posjetite galeriju SKC u Kružnoj ulici, a vama cure hvala na ovom intervju. Hvala vama. Hvala ti. A vi dragi slušatelji ostanite uz Radio Sovu i našu playlistu.